pisine ndiyo ku bwayo ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemwo hadiyo isanganiro inoso abibona imana ari mu buhinga bw'ibyuma amakuru ngira ngo ndabashikirize kuri uno mutagagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira iki gikorwa cyo guhariranira cyatunganijwe na diyoseze katolika ya ruyigi mu mpera z'indwi iheze hagati y'abiciwe n'abishe ngo nicyo gushigikira Pierre Claver Ndayicari yarongoye umugwi Sever ujeje ukuri no kunywanisha avuga ko mu by'urondera ico kirimwo kandi ngo birafasha abarundi gusubiza hamwe muri komine songa intara ya bururi havugwa abigisha babiri bo kuri sekominare ruvumvu bafunzwe kuva ku munsi wa mbere bagirizwa ko baratanze amanota basabye amafaranga abanyeshuri kugira ngo bashobore kunguruzwa imvugo iremesha yo kuri wa gatatu nayo ihagarara kumwikeko aho abantu bafatira ku nkuru zidatohojwe neza ku byabaye kandi zigatumbera ku migwi k'umugwi nako ufitaniye amatati n'uwundi mu kanya nido nido ry'ano makuru cyatunganijwe na Diocese Katolika ya Ruyigi mu mpera z'indwi irangiye Pierre Claver Ndayicariye harongoye uwo umugwi avuga ko ukugiranira ikigongwe hagati y'abishe n'abiciwe bifasha abarundi gusubiza hamwe ari naco umugwi Severe urondera kubwiwe ngo ico gikorwa nico gushigikira n'ibyegeranyo mfatakibanza bamaze gusohora byerekeye abishe abiciwe abamaze gusubiza hamwe barabidushikirije uyu mwaka niko hashoboye kujya mu ruyigi mu misi heruka muri ringa riheze ariko umwaka uheze twari twagiye gushyigikira cya gikorwa cya gikorwa ca diocese katolika ya ruyigi dufashtako kiza gushigikira ibikorwa bya severe babitanguye kare mbere na Severi itarajaho kunwanisha abarundi babitanguye kare abarundi bo mu ruyigi bamwe bamwe bagezeho bavuga bati naracumuye narishe ndasabye ikigongwe bageze no ku ntambwe ishimishije aho uwiciwe avuga ati ego yaransabye ikigongwe kandi jewe kubera nemera imana naramaze kumubabarira ntiwumva rero yuko Yari ari intambuko twifuza ko abantu benshi boja ko ibyo dukora bisa n'ibyo dushaka ko abishe bakiriho bagira intambwe yo gusaba ikigongwe imiryango yabuze yiciwe tugasaba nuko ababuze bagira nabo intambwe yo gutanga ikigongwe naho tuzi ko bifata umwanya ni ukuvuga inzego amashyirahamwe z'amashyirahamwe ziriko ziratanga intererano kugira abarundi bamenye ukuri kugira abarundi babane neza gusumba kandi basabe bongere batange ikigongwe twifuza ko baba benshi Pierre Clavin ndayicariye kuri mikro ya mugenzi wacu Eline Bere nibigira hari impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'inakivare mu gihugu c'Ubuganda nazo zisaba gutahuka mu gihugu cy’amavukiro mu iketi izo mpunzi zandikiye umukuru w'igihugu cy’u Burundi kuri wa mbere zisigura ko ari kubera igihugu c'u Burundi ubu kirangwamwe amahoro n'umutekano ibiri muri iryo ketereka tubibaze Yvette nije imbere muri iryo kete ryo ku igenekerezo ukwezi kwa cenda uno mwaka izo mpundi ziri mu ikambi y'inakivare mu gihugu cy'ubuganda zandikiye umukuru w'igihugu ndayishimiye zimusaba ko zotawukanwa mu gihugu cy’u Burundi zimwe mu mvo zitanga ngo ni uko igihugu cy'uburundi ubu kirangwa n'amahoro ndetse n'umutekano ibituma n'ubuzima bwifashe neza mu Burundi ikindi izo mpunzi zisigura nuko ivyatumye zihunga igihugu cy'u Burundi ari umutekano muke nawo ukaba wifashe neza muri no minsi zifatiye kubivugwa na bagenzi babo basigaye muri ico gihugu muri urwo rwandiko rwatewe ko umukono n'abantu batanu basaba bashimitse gutahukanwa kw'impunzi zigera ku kugira zize kwifatikanya n'abandi mu kubaka igihugu izo mpunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cy'ubuganda ubu ziri mu ikambi y'inakivare zibisabye inyuma y'aho impunzi zaba amajana atanu zari mu ikambi y'imahama mu gihugu cy'u rwanda zitahukanwe umuce wa kabiri ukaba witezwe kuri uyu wa kane nayo iziri mu gihugu cya repubulika ihana intwa rusange ya kongo ubuziri mu ikambi y'ikabiri zikava na zone zikaba zirindiriye gutahukanwa harakoze ivete n'ijya imbere kuri ibyo bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano bwamenyesheje ubicishije ku rubuga rwa twitter ko burindiriye kuronswa intumbero y'ingena abarundi botahukanwa mu gateka kabo kugira bace baje ku kivi Nestor Musafiri amenyesha ko bazokwikora kubakorera bushake bazofatwa mu mugongo n'abavyeyi ngo hari kandi kibazo c'intebe aho usanga hamwe hamwe abanyeshure bicara ari bane ku ntebe hatibagiwe n'utuzu twa sugumwe twuzuye ahatari hake n'inkuru tubaza abo hamusafari umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo Nestor Musafiri amenyesha ko bazoca bikora ku bakorera bushake bita ababenevole mu gifaransa abo nabo uwo muyobozi abandanya amenyesha ko agashiruka kabo bazokaronswa n'abavyeyi babo banyeshuri umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo ngo ingorane si izo gusa kuko bafise n'ubukene bw'intebe aho usanga hariho abana bicarana ari bane ku ntebe cyane cyane mu myaka ya mbere agatanga akaroro mashure shingiro ya Murama na Cumva muri komine ya Kirundo aha mukumva ko bigoye ingene birinda cakiza ca Coronavirus, kuko abana basa n'abicaranye ko icyo kibazo cy'intebe akamenyesha ko abayobozi b'indero mu makomine ko bazokivugana na bamusitanteri b'amakomine kugira barabe ingene bogikemura muri izo ngorane nyene muri izo ngorane nyene batanguranye hari ibibazo vy'utuzu twa sugumwe twuzuye dukenewe gusubirizwa ahandi naho tugakenerwa gukuramwo umwanda ariko rero nubwo biruko ngo ibikorwa bizobandanya agasaba abigisha n'abayobozi gutangurana ishaka ibikorwa vy'uyu mwaka mu kirundo Abramu safari kuri radiyo isanganiro urakoze safari tugume muri icyo gisata cy'indero sendika ko na pesi y'abigisha irashima ya leta mu ibarabara mu buhinga bw'ibyuma banyeretse ko nkuru itaraboneka kumbure turaza kuyigaruka ko mu mwanya bigisha babiri nabo bo kuri se kominare ruvumvu yo muri komine songa intara ya bururi barafungiwe mu ibohero ry'ibururi kuva kuri uyu wa mbere bakurikiranwa ku cyaha cyo gutanga amanota banje gusaba amafaranga abanyeshure kugira ngo bikunde bungurutswe nk'uko umuyobozi w'iryo shure abishikiriza akanongera ko amatohoza kibandanya ku bandi bikekwa ko ico cyaha vuga undemeshe imvugo y'ugwikeko ni imvugo yerekana ko atankuru zitohojwe ku byabaye kandi zigatumbera ku mugufitaniye amatati n'uwundi muhinga mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba Brigitte imana sigura ko imvugo nk'izo zibonekeza mu mu bihe bitoroshe ngo ibyo rero bishobora gutuma haba ubwicanyi kandi ngo hakaba n'abazira ubusa ngo kuko ari ukwikeka imvugo iremesha na Honera Muco imvugo y'umwikeko ahanini ngiba hagati y'imigwi ibiri isanzwe ifitaniye amatati bajite Nshimirimana umuhinga mu bijyanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba asigura ariko ko mvugo bifatiye ku nkuru idatohojwe kenshi ubwikeko rutumbera umuntu cyangwa umugwi muba musanzwe bafise ibyiyumviro bitandukanye muri politiki abantu batanga ugutora baravyivuganira bo nyene baca batanga kuvuga ati kumbe nibaza ko ari banaka nibaza ko ari banaka hanini uko guteba gutanga umuco ku kintu novuga ko arico gituma ukwikekana kuba kwinshi imvugo nk'izo ngo zibandanijwe zikoreshwa bushobora gushikana ku mabiki ivunga umuhinga arabisigura ubwa mbere icuka cyari gisanzwe kiri hagati y'iyo migwi kica kiba kibi cyane harimo kandi no kubeshya kuko urashobora gusanga umuntu aciye agwa mu nkoro y'ibintu atazi hanyuma uko umuntu yigitwa inyuma niko nawe yumvira nawe kwikingira ikintu kitaronsa umuco haca havamwo ihorihori kuko bakwagirije ikintu kitari cyo urumva ko umuntu aca atangwa kwimba ati nohava amererwa nabi abo muguwe nabo bakaca batangura gufata icyo kibazo ko gihambaye cane hama n'iryo horihori nyene rigakunda ugasanga ya mahoro aca ahungabana kugabana bwa bwicanyi kubera kuko ibintu bidatoye umuti hakiri kare nta kindi bivamo atari ayo mabi nyene usanga abaye n'amabi y'ikivunga usanga umugwi uwo ari wo wose n'abiwe bose baca baguma bameze magabo gucitirwa ngo uko hokogwa amatohoza icyaha igafata abo byagaragaye ko bagirwa n'icaha nibaza ikintu ca mbere nico kwihutira gutanga umuco ku kintu kiba cyabaye kuko uko umuntu ateba gutanga umuco ku cyabaye niko abantu bagerageza kwiyumvira ibyabaye. kandi uko bavyiyumvira nta kuri kuba kurimwo kenshi umuhatumberezi asanzwe afitiye akangonongono ariko nta cemeza ko vy'ukuri aba ari wonyene imboneza zibijejwe icyo kintu baca bagifata mu minwe hakiri kare ntibatebe gutanga umuco kugira abantu bamenye neza ibyabaye bagakorera kwitohoza byabanje kugirwa ntibakorere kuko iba carigeze kuba kuko ikintu cyose gifise umwanya wacu. amatohoza rero akaba kumenya ukuri ku byabaye ibifasha gukura umwikeko no guhana uwakoze icaha urakoze honera muco makuru y'ibidukikije n'ahamaye igitararenga amajana atatu niyo amaze gutwarwa n'uruzi rusizi hagati y'amabarabara ya gatanu na gatandatu ku mutumba wa ndava muri komine buganda abanyagihugu bene amatongo yatwawe n'uruzi rusizi basaba ko hoboneka ubuhinga bukomeye kugira urwo ruzi rwataye ahora rwahora ruca rusubire mu nzira yarwo umuhanuzi wa musitanteri yajeje iterambere muri komine buganda amenyesha ko bari bagerageje kuzibira inzira rwihaye mugabo mu nyuma rusubira kuhabomora n'inkuru tubaza alexi ndayiragice ayo mahegitari arenga amajana atatu amaze gutwarwa n'uruzi rusizi ari hagati y'amabaraba ya gatanu na gatandatu yandava muri komine buganda ahantu rero hari igice cy'uruzi rusizi cyavuye aho cyahora gica gica cihereza mu mirima mahwe raporo umwe mu bafitiye amatongo aho hatwawe n'ubwo ruzi rusizi amenyesha ko bahora baharimira umuceri ibigori amasaka itomate amashu intore ibiharage n'ibindi Wamutama rero amenyesha ko yarimye yahora yimbura ibintu birenze miliyoni icumi ku mwaka aremeza ko abanyagihugu bari bigoye baja hamwe leta ibaterera igitara c'ibiti c'imikaratusi kugira bashobore kugabanya umurindi w'ayo mazi aca mu mirima yabo mugabo vyaruhiye kubomoka uwo rero ngo afise amakenga ko n'amatongo yabo ari hagati y'ivyo bice bibiri vy'uruzi kurarika abanyagihugu kugira barabe ukuntu bogabanya umurindi w'iryo shami ry'uruzi rusizi ryataye umurongo mu Cibitoke Alexis Ndayirageje Radio Isanganiro urakoze alexi ndayiragije amakuru twabateguriye ni hano aciye arangirira muradutunga kuyo tutashoboye kubashikiriza ibyuma ntibisezerana ariko ndabibutse zimwe mu ngingo zari zigize ano makuru ni uko igikorwa cyo guhariranira cyatunganijwe na diyoseze katolika ya ruyigi mu mpera z'indwi iheze hagati y'abiciwe n'abishe ngo ari icyo gushyigikira piyekara ndayicariye arongoye umugwi severi ujeje ukuri no kunywanisha avuga ko mu by'urondera ico kirimo kandi ko bifasha ko abarundi basubiza hamwe twahagaze ku mwikeko aho abantu bafatira ku nkuru zidatohojwe neza ku byabaye kandi zigatumbera ku mugwi ufitaniye amatati n'uwundi mwakoze mwebwe mwese mwashoboye kudukurikira yakoze na innocent Bibonimana yari mu buhinga bw'ibyuma mwese mugira umutaga mwiza